Каре складалося з Пата Лоу, Жака Антуана Мерсьє, сеньора Естради і шотландця Пітера Макміллана. Філмарш, Кетрін, Уілсон і Хоцудай були публікою, а Казімиш Потоцький викликався пояснити правила гри, які всі дуже добре знали і без нього. З огрядним патом ніхто спершу сідати не хотів, та в процесі гри несподівано з'ясувалося що він неперевершений картяр. Пат грав у парі з Жаком Антуаном, і вони за дві години виграли в шотландця і аргентінця мільйон. Естраду заходився вихваляти і славословити гладкого механіка. Пітер похмуро мовчав. А Потоцький взявся розповідати невдахам, як краще повернути собі втрачений мільйон. А на які ви гроші граєте? спитав лорд підсівши до Пітера. Запитання африканця викликало сміх, а Пат Лоу крикнув через усе приміщення. Б'юся б заклад, Мілтони, що ці джентльмени інтелектуали попрограють казенні штани, чим тільки розплачуватимуться. Не поспішайте із штаньми, бадьорився сеньор Естрада. Вас ніхто в потилицю не жене, та ще й невідомо, які тут гроші в ходу. У приміщенні здійнявся загальний регіт. Уже раз чутий афоризм Естради цього разу припав усім до душі. Жак Антуан поступився Філові Маршу, а сам ходив приміщенням і, до речі, і не до речі, кричав: Ми ще не знаємо, які в Антарктиді гроші в ходу. Потім на столі з'явилася пляшка віскі, карти відклали вбік, і душею товариства стала Кетрін Уілсон. Голос її срібно дзвенів. Підпилі чоловіки один з поперед одного змагалися в дотипах і компліментах, деякі пустились з берега і почали оспівувати її красу, і змагання непомітно переросло в одверті ревнощі. Першим виказав себе доктор Марш, коли Хуан Естрада назвав кет чарівною феєю, яка щоночі приходить у його сни. Розчервонілий одвіски американець зблід і загорнувся у похмурий плащ мовчання. Кетрін зі сміхом спитала його, чому насупився, мов ображений хлоп'як, якому не дали морозива. Хілмарш підвівся з за столу і пішов геть. Місіс Кет ще голосніше засміялась і спробувала витягти професора з його каюти. Ви завчасно виходите з гри. Це непристойно, філемарш? Гра лишається грою доти, поважним голосом відповів той, доки її не розкрито. Он ви про що? дзвінко вигукнула місіс Кетрін. Ви ревнивий власник і егоїст. Вона знову повернулася до столу, за яким уже зібралися майже всі, крім хворого Тура балана, маорійця Сміта і господаря бази наріти сан, а Булат від самого початку вдавав сплячого. Короткий діалог між Кет і маршем додав настрою за столом, де незабаром з'явилося ще три пляшки віскі, і турнір за єдину даму тривав. У наріти сан виявився патефон з чималим набором платівок. І лисий Хоцудай, спитавши дозволу в господаря, поставив якийсь шейк. Почались повальні танці. За вікнами шаленів лютий стік, у шибки тарабанило дробом фірну, будиночок бази аж рипів. Блак марно затуляв вуха подушкою і не міг заснути. Усе це знову нагадувало картину бенкету під час чуми. Харчів у нас на два місяці, тоскно думав Булат бо ті два нещасні тюлені проблеми не розв'язали, а незабаром почнеться довга полярна ніч, яка триватиме аж до серпня. Уранці знявся страшенний буран, розвиднялося довго і дуже неохоче. Після вчорашнього бенкету полярники були кислі й злі. Навіть і Коухоцудай розгубив усі свої усмішки. В доброму гуморі був тільки Жак Антуан. Він увійшов до Булатової каюти і повідомив Ідея моя. Це я вчора спровокував у ту пиятику.